I'm sorry, I have a detail for you. Everything is on the table. The book is on the table, table, table, table, table, Aê. table, table, table. É baile do DJ Guga. Não tem hora pra acabar. eu também não tenho hora pra ir embora. And everybody's on the table. hoje que eu vou pra casa mais tarde. É hoje que eu vou pra casa mais tarde. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Oi, tô na sacanagem. Oi, tô na sacanagem. Oi, tô na sacanagem. Oi, tô na sacanagem. Sacanagem. Sacanagem. Oi, tô na sacanagem. Oi, tô na sacanagem. Oi, tô na sacanagem. Sacanagem. Sacanagem. Que é válido DJ Guga, hoje o couro vai comer do DJ Guga, hoje o couro vai comer. E eu quero ver, é bumbum bater, é bumbum quicar, é bumbum descer. E eu quero ver, é bumbum bater, é bumbum quicar, é bumbum descer. E eu quero ver. Oh, meu amor, ela deu fuga. Daqui a pouco, daqui a pouco, vai lá pro baile do gol umas amigas que bebe e fica maluca. Na hora de dançar não tem frescura de vai maluca, vai chuchuca dessa sobe, mexe essa bunda. Vai maluca, vai chuchuca dessa sobe, mexe essa bunda. Vai maluca, vai chuchuca dessa sobe, é mexe essa bunda. I'm sorry have at the table for you. Everything is on the table. The book is on the table, table, table, table, Aê. table, table, table, É baile do DJ Guga. Não tem hora pra acabar. Eu também não tenho hora pra ir embora. And everybody's on the table, table, table, table. hoje que eu vou pra casa mais tarde. É hoje que eu vou pra casa mais tarde. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Oi, tô na sacanagem. Oi, tô na sacanagem. Oi, tô na sacanagem. Oi, tô na sacanagem. Sacanagem. Sacanagem. Oi, tô na sacanagem. Oi, tô na sacanagem. Oi, tô na sacanagem. Sacanagem. Sacanagem. Que é vale do DJ Guga, hoje o couro vai comer hoje o couro vai comer. E eu quero ver, é bumbum bater, é bumbum quicar, é bumbum descer. E eu quero ver, é bumbum bater, é bumbum quicar, é bumbum descer. E eu quero ver. Oh, meu amor, ela deu leva ela pro baile do Guga Chama as amigas que bebe e fica maluca Na hora de dançar não tem frescura de Vai maluca, vai tchutchuca Desce, sobe, vem, mexe essa bunda Vai maluca, vai tchutchuca Desce, sobe, vem, mexe essa bunda Vai maluca, vai tchutchuca Desce, sobe, vem mexe essa bunda. Mexe essa